Ieciet sveicināti, skan raidījums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona mācītājs Ārtas Druvietis. Šajā raidījumā mēs runāsim par vienu ļoti būtisku, ļoti praktisku tematu par attiecībām starp misionāriem un misijas laukā kalpojošiem, bet kā parasti pirms mēs vēl sākam par to runāt, vispirms par to, kas jauns Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā, un kā arī parasti viena intervija ar vienu no studentiem par viņu iegūmiem šajā mācību gadā. Pirmdien, pulkstens desmitos vakarā, skolas kapelā Tezē lūkšana. Katru otrdienu, pulkstens deviņos no rīta, svētbrīdi striķu pamatskolā. Otradien, pulkstens sešos vakarā, skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Skolas izlaidums 31. maijā, pulkstens vienos. Skolas prezentācijas nedēļa no 16. līdz 20. jūnijam. Tā ir iespēja uz nedēļu piedzīvot skolas ikdienu, kāda tā ir mācību laikā. Ja vēlaties uzaicināt Gregors skolas pārstāvjus piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāku informāciju par Gregora skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola at gregors.lv. Ko tu esi ieguvusi no šī mācību gada Gregors skolā? Es esmu ieguvusi dziļāku izpratni par Dieva vārdu, Tad ir ļoti interesanti dzirdēt ļoti daudz interesantu lektori un lekcijas, un es esmu kļuvusi arī drošāka un atvērtāka. Man tā pašai liekas. <laughs> Kam un kāpēc tu ieteiktu mācīties Gregors skolā? Es ieteiktu mācīties skolā visiem tiem, kur vēlas kalpot dievam un ir gatava atteikties no savas gribas, bet visu savu dzīvi un savu gribu un arī šo gadu skolā atdot Dieva rokās pilnīgi. Šis gaiss, ko Šis gaiss, ko elpoju, ir svētums tā. nightstand. Tas ir patiesas vārds. Ja kāds tiecas pēc bīskapa amata, tas iekāro teicamu darbu. Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izdveicīgam mācīšanā, nedzērājam, nekauslim, bet lēnīgam, neķildīgam, nemantkārīgam. Tādam, kas labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbībā. Bet, ja kas neprot valdīt savu pašu namu, kā tas gādās par Dievu draudzi. Šādas vārdas mēs varam lasīt Pāvila pirmajā vēstulē Timotēm, trešajā nodaļā, paši pirmie panti, un šajos vārdos, iespējams, mēs bieži nepamanām, ir starp tām daudzajām lietām, kas ir uzskaitītas, kas ir būtiskas pie tā, lai cilvēks varētu būt par bīskapu, un lai arī te varbūt primāri runa par bīskapu, jeb mācītāju tajā laikā, Es domāju, ka tikpat labi mēs to varam attiecināt kā principu, standartu, normu jebkuram kalpotājam. Varbūt ir svarīgi, ka mācītājiem vai biskupam šis standarts ir mazliet stingrāks un augstāks, bet princips paliek tas pats. Šīs ir tās lietas, kas tiek vērtētas pie kalpotāja. Un starp šīm daudzajām lietām, manuprāt, mēs bieži pat nepamanām, ka gandrīz visas viņas ir saistītas ar attiecībām vai nu ar Dievu vai ar citiem cilvēkiem. Pārsvarā viss, ko mēs šeit varam izlasīt, attiecas uz attiecībām starp citiem cilvēkiem. Citiem vārdiem sakot, ja izņemtu no cilvēka, šeit varētu teikt potenciālā mācītāja, ja bīskapa dzīves, ārā attiecības ar citiem cilvēkiem, nepalikt tikpat kā nekā pāri no šiem kritērijiem, kas visi tiek prasīti. Ja nu vienīgi varētu teikt nepeļams, sātīgs, prātīgs, būtu lietas, kas var nu, kaut kādā mērā teikt neatiec tiešā veidā uz attiecībām. Viss pārējais attiec uz attiecībām. Gan vienas sievas vīrs, tātad visa laulības dzīve, ka tā ir svēta un šķīsta, gan viesmīlība, izveicība mācīšanā, nekaušanās, būšana lēnprātīgam, neķildīgam, labi pārvaldīt savu namu, bērnus labi audzināt, visas šīs lietas attiecas uz attiecībām. Un tik tiešām Ja pirmajā brīdī varbūt temats attiecības starp kalpotājiem, attiecības starp misionāriem savā starpā varētu šķist kāds otršķirīgs temats, taču mēs redzam, šī ir pirmā vieta, kur parādās tas, cik cilvēks ir īsts, cik viņa ticība, viņa kristietība, ja tā var teikt, ir īsta, un tā arī ir pirmā vieta, kur mēs redzam piepildamies Dieva līdzību mūsos. Kādā veidā cilvēks var kļūt līdzīgs Dievam, Kristus līdzībā pārmainīts caur attiecībām, un to parāda attiecības. Galatiešu vēstulē mēs varam lasīt par garu augli, tās atkal tikpat kā visas lietas ir tās, kuras mēs varam redzēt attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un no otras puses skatoties, ja mēs redzam, ka kādā draudzē vai kādā kalpošanā vai misijas laukā, vienalga, kur arī tas būtu, kādā kalpošanā kaut kas neiet, tikpat kā vienmēr vaina ir attiecībās. Ļoti reti ir citi iemesli, kāpēc kaut kas neiet, kaut kas nobloķējas, kaut kam vienkārši nav svētības. Tās ir vai no attiecības ar Dievu, vai attiecības visbiežāk ar citiem cilvēkiem, kuras, ja ir labas, pareizas, svētītas, tad lietas iet, vai arī, ja kuru nav, viņas ir vēsas, tukšas vai pat naidīgas, ķildīgas, pārpratumiem pilnas, tad tas viss, ko mēs varam cerēt, vienkārši uzkarās. Vienā brīdī nekas nenotiek tālāk uz priekšu. Mēs ieslīgstam kā tādā nepārtrauktā nelaime, nospiestības, nomāktības un neveiksmu sērijā. Tieši tādēļ par to ir vērts runāt, un tieši tādēļ ir vērts analizēt. Un pats galvenais, varbūt šeit vienā radioraidījumā mēs varam tikai parunāt par to, taču vēl vairāk ir vērts šīs lietas piedzīvot un izdzīvot savā dzīvē. Kas paralēli man arī ir kā aicinājums nākt nākamajā mācību gadā mācīties Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolā tiem, kas vēlas pieaugt, lai varētu kalpot. Un it īpaši, lai varētu kalpot misijā gan tepat Latvijā, gan ārpusē. Būt vienu gadu kopā attiecībās, uz vietas dzīvojot kopā un piedzīvot visu to, kādā veidā Dievs caur šīm attiecībām tevi maina un risināt tās lietas, kuras varbūt tā arī nekad mūžā nav pat mēģināts risināt, lai šīs attiecības, kurās mēs tagad dzīvojam, un kuras mēs veidosim, tur, kur būs mūsu kalpošana, lai viņas būtu svētītas, lai viņas būtu pareizas, lai to dēļ mums nebūtu jāatstāja kādas būtiskas lietas. Tādēļ eh, runājot par šo tematu, mēs esam aicinājuši tagad uz sarunu misionāru Kristīnu Eici. Liels prieks, ka viņu varējām uzaicināt un dzirdēt arī šeit Gregors skolā lekciju kursā tieši par attiecībām misionāru starpā, par dažādu veidu attiecībām, kādas viņas ir un kā tās kopt. Un tā arī šajā dienā un šajā raidījumā jautāsim viņai un runāsim ar viņu, kas ir būtiskais pie šīm attiecībām un kā tās ir jāveido. Kādu lomu jūsu dzīvē ieņem misija? Es esmu pēc profesijas misionārs. Esmu organizācijā jaunatnē ar misiju, un līdz ar to misijas darbs ir ļoti liela manas dzīves sastāvdaļa. Ko jūs ieteiktu, kā veidot labas attiecības misijā, misionāru un citu darbinieku starpā? Nu, es domāju, pirmkārt, jau mēs atgriežamies pie pašiem pamatiem. Ja mēs liekam Kristu centrā, jo Jēzus ir patiesībā izdarījis visu priekš mums, un, protams, tas, ka mēs mēģinam veidot labas attiecības, mēs ar to nevaram nopelnīt Dieva labvēlību jo Jēzus pie krusta ir izdarījis visu, viņš ir samaksājis visu. Mēs nevaram kļūt mīļāki Dievam tikai mēģinot darīt kādus labus darbus, bet tajā pašā laikā, lai mēs varētu būt efektīvi savā kalpošanā, efektīvi misijas laukā, protams, mums ir nepieciešamas labas attiecības. Jo, diemžēl, iemesls numur viens, kāpēc misionāri dodas ātrāk no misijas lauka projām, ir tieši problēmas attiecībās ar citiem misionāriem, ar, ar kolēģiem. Līdz ar to tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad Tātad pirmais, protams, ir Kristus, kā jau es pieminēju, Kristus ir centrā, bet otrs ir, ka mēs pielietojam rakstus, to, ko mums, mums jaunā un vecā derība māca par to, ka mums ir jābūt pazemīgiem, ka mums ir jābūt, jāraugās vienam uz otru kā uz kaut ko augstāku, bet, protams, ir arī kādas praktiskas lietas, ko mums arī vajadzētu zināt, kā tad mēs to reāli varam izdarīt. Jā, bet, bet tā tad tur ir spēlē gan dažādas personības cilvēkiem, ja mēs saprotam tā, tāpat dažādas arī kultūra atšķirības ir. Ja mēs apgūstam šīs lietas, tad mums ir daudz lielāks iespējas, ka mums izdosies izveidot labas attiecības darbā un attiecīgi mēs varēsim būt ļoti veiksmīgi misionāri. Vai jūs varētu minēt vēl kādus šķēršļus, kādas problēmas cilvēku attiecībās, kas traucē šim kopējam darbam nest evaņģēliju cilvēkos? Es domāju, ka šķēršļi ir vairāki, un tas ir tas arī, ko mēs mācāmies šajās lekcijās Gregoras skolā. Bet tātad pirmā lieta, kas pati par sevi nav šķērslis, ir aicinājums. Ja, un aicinājums tiek pārbaudīts, un ja šis aicinājums īsti cilvēks nav sapratis un saņēmis, tad viņam ir arī ļoti grūti tālāk iet misijas laukā. Bet, protams, vēl ir kas attiecībās, ir, ir grūti arī, piemēram, starp bērniem un vecākiem. Dažkārt vecāki nav labprātīgi atlaist savus bērnus misijas laukā, vai arī no otras puses liekas dažkārt, ka bērni ir kā traucēklis misijas laukā, bet tā jau nav patiesībā. Ja Dievs aicina, tad Dievs aicina visu ģimeni. Un, protams, arī citi cilvēki, kas mums ir līdzās, rādi, draugi, paziņas. Es domāju, ka viens no šķēršļiem varētu būt nesapratne, ka cilvēki nesaprot, ja kā es tā pēkšņi vienā dienā pasaku, nu, lūk, es došos misijas laukā. Un tad ļoti bieži nākās cilvēkam dzirdēt, nu, tu tāds fanātiķis esi, kas ar tevi noticis. Un tad ir tā mana nodošanās, vai es esmu nodevies Kristum, vai es esmu gatavs paklausīt, vai es vērtēju Kristu vairāk nekā, nekā pats sevi un savus draugus. Jo tik bieži misijas darbs ir pretrunā ar to, ko mums māca pasaule. Jo pasaule mums māca saņem, ņem, ņem, ķer, grāb priekš sevis un vairāk un labāk, kur pretī misijas darbs ir, kā tu vari vairāk dot, kā tu vari vairāk dot no sevis, no sava laika, lai cilvēki varētu mantot pestīšanu. Vēl kāds no šķēršļiem, ko mēs ļoti bieži redzam misijas darbā, ir komunikācija, jeb sazināšanās. Sazināšanās starp kolēģiem, kur mēs dažkārt varbūt pārprotam, ko viens cilvēks saka otram, gan, ja tas ir kaut kur tālāk ārzemēs misijas laukā, tas būtu tīri valodas dēļ, valodas nezināšanas dēļ, bet arī, ja mēs esam Latvijā, mēs runājam savā dzimtajā valodā, tāpat bieži vien cilvēki pārprot kādas lietas. Un tas bieži vien rada tādus konfliktus, kur mēs pat no sākuma pat nevaram iedomāties, ka tas kaut kas tāds varētu būt iespējams. Un tāpat cilvēkiem arī ir nepieciešama šī komunikācija un saziņa, lai vāktu teiksim, sev atbalstu, ja finansiālu atbalstu, lūkšanu atbalstu. Jo bieži vien, ja mums nav šīs lietas, ja mums nav atbalsta komanda, tad mēs ļoti ātri varam ierasties misijas laukā un tikpat ātri arī viņā izdegt. Jo atbalsta komanda arī ir viena no šīm ļoti, ļoti svarīgajām lietām. Mums ir nepieciešams gan lūkšana atbalsts, gan finansiālais atbalsts. Bieži vien ir nepieciešams arī tādas praktiskas lietas, praktiskais atbalsts, darīt lietas. Un vēl kāds šķērslis, kas dažkārt gadās, arī rada problēmas arī attiecībās ar finanses. Ja teiksim, kādam no kolēģiem ir vairāk šīs finanses, tad pārējiem varbūt tās rodas skaudība. Kaut gan it kā tā nevajadzētu būt, jo mēs taču visi esam mīļi brāļi un māsas, bet tomēr kādam liekas, nu, kāpēc viņam ir vairāk nekā man, vai atkal no otras puses liekas, ka nepietiek. Jā, jo ir ļoti grūti darīt misijas darbu, ja tev ir vairāk jādomā par to, ko es šodien ēdīšu vai ko es došu saviem bērniem ēst. Tad jau vairs nepietiek spēku un enerģijas domāt par misijas lauku un, un par cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams Jēzus. Tā kā arī finanses var radīt spriedzi un stresu attiecībās, un līdz ar to tas atkal var kavēt misijas darbu. Tā kā Latvijā jau mēs dzīvojam tādā starpkultūru vidē, Un mēs redzam arī šīs problēmas cilvēku starpā, nesapratni un dažādu lietu izpratni. Ko jūs varētu pateikt par šo kultūru atšķirības problēmu tieši misijas kontekstā? Misijas kontekstā, protams, šīs kultūra atšķirības ir ļoti, ļoti būtiskas, ka mēs to saprastu. Jo, ja mēs skatāmies uz pasaules kultūras, mēs varētu iedalīt tādās divās lielākās kategorijās. Viena kategorija būtu karsta klimata kultūras, un otrs būtu augsta klimata kultūra. Un tātad, um, cilvēki uzvedās dažādi un atšķirīgi. Un, ja mēs nespējam šo otru kultūru saprast, kāpēc cilvēki dara lietas, kā viņi dara, tad mums ir ļoti liels potenciāls, ka mums būs haoss mūsu attiecībās, ka cilvēki būs vīlušies un ka viņiem būs jādodas prom no misijas lauka. Un, ja mēs tā runājam tieši par šīm karstu un augsta klimatu kultūrām, tas tiešām ir saistīts ar klimatu un varētu būt saistīts arī ar to, ka, piemēram, karstā klimatā, ja ir ļoti karsta, cilvēki nestrādā, viņi strādā no rīta un pēcpusdienā. Cilvēki cilvēki sēž ārā, viņi veido attiecības, sarunājas. Augsta klimata kultūras vasaras mums ir īsas, pavasaras laika ir daudz jāpaspēj izdarīt, cilvēkiem nav laika sēdēt un plāpāt, nu un ziemas laikā jau uz soliņa reti, kurš sēdēs un veidos attiecības. Ir kādas vairākas kategorijas, kur dažādie klimati ietekmē, un viena no šīm atšķirībām būtu tāda, ka karstā klimatā Galvenais ir attiecības. Šī kultūra ir vērsta uz attiecībām, kur pretī augstā klimatā galvenais ir uzdevums, ka mēs pabeigtu darbu. Karstā klimatā galvenais ir izveidot labas attiecības, iepazīt viņa ģimeni un tikai tad vērsties pie darījumiem. Bet šajā augstajā klimatā no sākuma ir jāizdara darbs. Mūsu komunikācija ir ļoti saistīta ar to uzdevumu, kas ir jāpaveic, un tikai tad nāk attiecības. Un tad mēs varam iedomāties, kāds šeit ir konflikts. Ja cilvēks ir pieradis no sākuma iepazīties ar citiem un tad runāt, pārunāt svarīgus jautājumus, un pēkšņi ierodās viens pārsvarā rietumu kultūrās, ir, ir šī, šīs augstā klimata kultūras, un viņš ļoti tieši sāk runāt par darbu, tad šīs karstā klimata cilvēks ir apvainojies, jo viņš saka, kā tu vispār mani nec necieni, tu mani nevērtē. Turpretī augstā klimata cilvēki teikt, tu esi slings un tu negribi strādāt. Un tā tad mums jau ir problēmas attiecībās. Nākošā lielā atšķirība ir tieša un netieša komunikācija. Augstā klimatā netērējam laiku un runājam tā, kā tam ir jābūt tieši Mēs varbūt runājam mīlestībā, bet tajā pašā laikā mēs izsakām lietas ļoti tieši. Bet šajā karstajā klimatā, tāpēc, ka attiecības ir ļoti svarīgi, cilvēks nerunās tieši, jo tādā veidā viņš var sāpināt kādu cilvēku. Un līdz ar to, kā tu negribi nevienu sāpināt, tad uzdod jautājumus netiešā veidā, tu arī atbildi netiešā veidā. Augstā klimatā cilvēks grib saņemt tiešu, precīzu informāciju, Karstā klimatā informācija ir tikai sekundāra. Galvenais ir labas attiecības. Līdz ar to karstā klimatā, ja cilvēks arī nezinās atbildi, viņš neteiks vienkārši nē, es nezinu, jo tas sāpinās šo otru cilvēku, bet viņš varbūt sniegs atbildi, kas varbūt nebūs 100% pareiza, bet tas viņam ļauj saglabāt attiecības ar cilvēku. Varbūt mums tas liekas dīvaini, bet ja mēs to spējam saprast, tad mēs arī spējam pieņemt viens otru un arī piedot tādas lietas, ko mēs varbūt arī pirmajā brīdī liekas pavisam aplams. Vēl kāda liela atšķirība starp šiem abiem klimatiem ir, ka karstā klimatā orientācija ir uz grupu. Cilvēks pieder ģimenei, cilvēks pieder savam ciematam, viņš pārstāv savu cilti. Visu, ko šis cilvēks dara, tas ietekmē visu viņa ģimeni, un līdz ar to ģimenes gods ir ļoti svarīgs. Ja šāds cilvēks nonāk kādās eh, problēmās, tad viņam ir vesela ģimene un vesela cilts, kas viņu aizstāvēs, bet tajā pašā laikā katrs šīs grupas loceklis viņam ir obligāti rūpēties par savas ģimenes godu. Kur pretī augstā klimatā parasti mēs mācām bērniem, tu esi neatkarīgs, tev ir jāmācās būt neatkarīgam, tev jāmācās domāt neatkarīgi, tev jābūt savam viedoklim un jāspēj aizstāvēt savus viedokļus. Un tātad eh, šeit ir atkal ir lielas atšķirības, bet mēs nevaram teikt, ka viena kultūra ir sliktāka vai labāka par otru kultūru. Viņas vienkārši ir atšķirīgas. Bet mēs varam iedomāties šādā situācijā, kā tas ietekmē komandas darbu. Ka kādi ir pieraduši domāt grupā un būt grupā, un kādi atkal ja ir pieraduši būt vairāk indivīdi, tad ir ļoti grūti šādai komandai sastrādāties, ja cilvēki nezina šos principus. Un vēl kāda lieta, kas ir ļoti atšķirīga, ir ietveršana un privātums. Tāpēc, ka šī karstā klimata kultūra ir ļoti vērsta uz grupu, uz attiecībām, līdz ar to viņi arī ietver ikvienu savā grupā, kur pretī augstā klimatā cilvēki ir vairāk privāti, viņi ir noslēgušies, viņi ir individi. Un tad atkal arī šis palīdz saprast mums, kā mēs veidojam attiecības savā starpā, kā mēs veidojam attiecības ar citiem misionāriem. Un vēl ir ļoti interesanta izpratne par laiku katrā no šiem klimatiem. Ja mēs, tie, kas esam rietumos un vairāk uz augstām kultūrām, mūsu dzīvi nosaka pulkstenis. Un nu, pulksteni tikos un tikos mums ir jābūt, tad, tad mēs visi zinām, ka mums ir jābūt. Un ja kāds ir nokavējies, tad mēs visi sagaidām, ka šis cilvēks atvainosies, jo viņš ir tērējis citu cilvēku laiku. Bet tai pašā laikā šajā karstā klimatā galvenais nav viss laiks, galvenais ir notikums. Un notikums notiek tad, kad visi ir sanākuši. Un līdz ar to cilvēki izmanto laiku, viņi izmanto to brīdi, viņi priecājas par to brīdi, kas ir. Un, un viņi nedzīvo pēc pulksteņa, bet teiksim, karstā klimatā jau pārsvarā cilvēki dzīvo pēc saules. Ja saule lec, tad notiek darbs, un tā kā saule riet, tad, tad diena ir beigusies. Un līdz ar to vairs nav tik liela orientācija uz laiku. Tāpatās ir arī dažāda atšķirība par to, kā mēs saprotam viesmīlību. Ja karstā klimatā viesmīlība ir ļoti spontāna, Tu vari satikt cilvēku uz ielas, un viņš tev uzreiz saka, nāc, iedzersim tēju vai kafiju. Un arī šī viesmīlība tiek parādīta mājās. Tev nekad nevedīs uz restorānu, jo tas vairs neuztur attiecības, tas nav tik ļoti personīgi. Augstā klimatā toties viesmīlību uzņem ļoti nopietni un ļoti plāno. Ļoti reti, kad cilvēks tā var uzkrist kādam, kā saka, uz galvas un saka, te nu es esmu. Nē, pārsvarā tiek saskaņoti kalendāri, vai cilvēks var ierasties konkrētā dienā, konkrētā laikā. Un tad, kad šī viesmīlība ir izplānota, tad saimnieki, kas ir uzaicinājuši, viņi parāda vislielāko viesmīlību. Viņi sagatavojuši to pašu labāko, un uh, viņi arī tad ir tiešām ir ieplānojuši un veltīju laiku. Šai karstā klimatā, ja tev ir kāda sarunāta kā tikšanās un kāds ciemiņš atnāk tev pirms šīs tikšanās, tikšanās, tad to ciemiņu ņem līdzi uz savu nākošo tikšanos, jo atkal šajā kultūrā visi tiek ietverti. Un tā tad eh, atkal nav viena viesmīlība labāka par otru viesmīlību, viņas ir atšķirīgas, un mums ir svarīgi saprast, kā tas katrā kultūrā darbojas. Lūksim Dievu! Mūžīgais mīļais debes Tēvs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies par to, ko Tu esi darījis. Mēs pateicamies, ka drīkstam būt attiecībās ar Tevi, ka Tu pirmais esi mūs mīlējis, un ka tad līdz ar to mēs ar laiku arī Tevi esam spējuši iemīlēt un būt attiecībās ar Tevi kā Tavu bērni, Tev kā mūsu debes Tēvam. Mēs pateicamies Dievs arī par tiem cilvēkiem, kurus Tu noliec mums apkārt, ar kuriem Tu saved mūs kopā, ar visiem, kas ir mūsu tūmā un lūdzam Tevi, Kungs, ka Tu lieto šīs attiecības, lai mūs mācītu par attiecībām ar Tevi, un ka Tu veido mūs tādus, ka mēs spējam šīs attiecības, kuras Tu mums esi devis, kopt, par tām gādāt, rūpēties, risināt pārpratums un tiešām augt tajās, lai Tava valstība arī tajās var parādīties, augt plašumā un nest labus augus, ka daudz cilvēki caur attiecībām ar mums, Taviem bērniem, var paša kļūt par taviem bērniem, var tikt tevis izglābt, var tikt tavas žēlastības apņemti. Lieto, kungs, mūs, lieto tās attiecības, kurās esam, un vad un māc mūs, kā tās veidot, kā par tām rūpēties, lai tās augtu tev par godu un mums un daudziem citiem par svētību. To lūdzam tev Jēzus Kristus varenajā vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.